mga solid HDV positive. Ang susunod na mga kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa ating gabi ng laging playlist, Draven Black Exclusives. Now streaming. Babala may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Ganap na lumigaya sina Ryan at Irene nang magsilang ng isang sanggol ang babae. Naging ganap ang samahan nila. Tila wala nang makapaghihiwalay pa sa kanila. Sa dami ng mga pinagdaanan natin, dumating din ang araw na pinakihihintay nating dalawa. Dalawa. Hindi mabura ang ngiti sa mukha ni Ryan habang pinagmamasdan ang bata na buhat-buhat ni Irene. Ako rin. Kaya gusto ko nang makalipat tayo doon sa bagong bahay natin para at least makalayo na tayo sa lugar na to na nagbigay ng maraming problema sa atin. Nakabili ng bahay sa Maynila ang mag-asawa sa halagang kalahating milyon. Hindi kalakihan ang bahay pero sasapat na ito lalo na ang lawak para sa pagbuo ng kanilang sariling pamilya at sa pagbabagong buhay. Isang buwan matapos manganak si Irene, tuluyan na nilang nilisan ang lugar na iyon na nagbigay ng maraming masasamang alaala sa kanila. Hindi mapantayan ang tuwa ng dalawa matapos makalipat sa bagong bahay nila. Masigla pa silang nagtulungan sa pag-aayos ng mga gamit. Bumili pa nga sila ng mga karagdagang mga gamit kinabukasan. Naglaho na nga ang bigat sa pasan ng mag-asawa mula nang makaalis sila sa probinsya. Dito sa Maynila ay wala ng mga kamag-anak na hahadlang pa sa kanilang pagsasama. Ani, may a-applyan pala akong trabaho bukas ha. Baka sa hapon na kita matulungan pagdating ko. Sabi ni Ryan habang naguhugas ng pinagkainan. Nasa paanan naman niya ang alagang pusa at kanina pa nang hihingi ng pagkain sa kanya. Sige, okay lang. Ano bang trabaho yun? Wika ni Irene habang isinasalin ang natira nilang ulam sa plastic plate at pagkatapos ay ibinigay sa nanghihinging pusa. Mabilis na lumapit dito ang kanilang alaga at kinain iyon. Sa BPO, non-voice lang naman eh. Susubok lang ako kasi Niyaya lang din ako ng kaibigan ko na mag-apply dun. Oh, okay lang naman yun. Good luck sa'yo ha. Masaya namang pinapatulog ni Irene ang kanilang baby nang tumunog ang kanyang cellphone sa lamesa. Pagkasagot ay pinsan niya ang nasa kabilang linya. Hello Irene? Oh Carla, insan bakit? Huwag kang magugulat sa sasabihin ko ha. Biglang naglaho ang ngiti ni Irene kasabay ng pagkabog ng kanyang dibdib. A- ano? Napalingon pa siya kay Raya na naguhugas pa rin ng plato. Pati ang lalaki ay napalingon na rin sa kanya at nagtataka sa ekspresyong lumitaw sa anyo niya. Nagpakamatay daw siya kagabi, Irene. nga ikaw yung laman noon. Galit na galit ngayon yung mga parents niya sa'yo. Parang gusto ko pang ipukulong eh. Ano? Eh, bakit naman nila ako ipapakulong eh hindi naman akong pumatay sa kanya? Siya ang may kasalanan. Siya ang may gawa nito sa sarili niya. Wala akong kasalanan. Wala akong ginagawang kasalanan sa kanya. Ano ka ba? Kaya nga sinasabihan na kita para alam mo. Mabuti ngang nakalipat na kami rito. At least dito walang manggugulo sa amin. Insana, may pakiusap sana ako. Okay lang ba na kung pwede wag mo naman akong balitaan tungkol dyan? Gusto ko nang manahimik. Tumawag ka na lang ulit pag may maganda kang ibabalita. At pagkatapos noon ay ibinaba agad ni Irene ang cellphone na puno ng pagkadismaya ang mukha. Nagtanong naman sa kanya ang asawa. Oh honey, anong problema? Si Rico nagpakamatay raw eh. Ha? Bak- bakit ganun? Honey, huwag mo na masyadong isipin yun. Wala naman na tayo roon eh. Tsaka hindi na natin problema yun. Hayaan na natin sila. Tsaka huwag na tayo makikisali pa sa magiging gulo ng pamilya nila. Kilala ng dalawa si Rico. Katunayan ay ito ang isa sa mga hadlang sa kanilang pag-iibigan noon. Sina Irene at Rico naman talaga ang nagsasama noon hanggang sa dumating sa buhay nila si Ryan at doon ngay nagbago ang lahat. Sa huli ay mas pinili ni Irene si Ryan dahil dito niya nakita ang mga hinahanap niya sa isang lalaki. Kasama na roon ang pagiging mahusay sa kama. Hindi gaya ni Rico na matalino lang sa negosyo pero pagdating sa pag-ibig ay para itong bata na agad nagtatampo kapag hindi napagbigyan ng gusto. Hindi rin ito magaling sa kama at kulang din sa kaalaman kung paano maglambing at sumuyo ng babae. Hindi nga talaga lahat ay madadala sa pera. Kaya kahit alam ni Irene na malaking gulo ang aabutin ay napilitan siyang sumama kay Ryan kahit nakaplano na ang kasal nila noon ni Rico. Sa madaling salita, siya mismo ang nangaliwa sa ibang lalaki. Wala akong kasalanan. Hindi ko kasalanan kung nagpatiwakal siya. Maayos ako nakipag-usap sa kanya noon na hindi ko na siya mahal. Siya lang ito makulit. Sunod ng sunod pa rin sa akin kahit alam mo nang buntis ako. Mangiyak-ngiyak si Irene habang naglalabas ng saloobin kay Ryan. Hayaan mo na yun, honey. Nandito na tayo sa bagong bahay natin. Saka wala nakakaalam sa address natin dito kaya hindi na nila tayo masusundan. Kalmadong tugon ng lalaki habang hinahaplos ang ulo ng alagang pusa. Hindi ko pa rin maiwasang mag-alala, honey. Paano kung ipahanap na nga tayo ng mga magulang niya? Akala ko ba naman magiging tahimik na tayo noong mabuntis ako? Akala ko lulubayan na niya ako dahil may nangyari na sa ating dalawa pero hindi ko inakala bibigyan pa niya ako ng matinding alalahanin ngayon. Nasira tuloy ang gabi nila dahil sa balitang iyon at hindi nila inakalang aabot din sa ganoon ang gagawin ni Rico sa sobrang pagkabaliw nito sa kanya. Mayaman si Rico at kung tutuusin, kaya niyang bumili ng eroplano para kay Irene. Bagay na hindi naman gusto ng babae. Ang nais niya ay isang lalaki na may pagka-wild, maharot at magaling magbiro kagaya ni Ryan. Si Rico kasi ay puro business lang ang bukang bibig pero pagdating kay Ryan ay kung saan saan lumilipad ang usapan. Masisisi ba niya ang sarili kung si Ryan ang pinili ng puso niya? Nakalimutan din naman nila ang pangyayari ng mga sumunod na araw kung muli silang nag-focus sa pag-aalaga sa kanilang anak at sa pag-aayos sa mga kailangan nila sa bahay. Kasalukuyang gumagawa ng lamesa sa labas si Ryan ng matigilan. Ewan ba niya kung pinaglalaruan ba siya ng imahinasyon niya pero bigla siyang nakarinig ng pulong. Masakit po ang TV ninyo. Masakit po. Makapangyarihan ang bulong nagawa nitong pasunurin si Ryan. Kusa siyang tumayo at pumasok sa loob at tila hindi niya hawak ang sariling katawan. Pagkalapit niya sa TV ay agad niya itong pinukpok ng martilyo. Nagulat doon si Irene at napatakbo sa sala. Pati ang pusa nga nila ay nagulat at tumakbo naman palayo. Ryan, anong ginawa mo? Pulalas nito nang makita ang hawak niyang martilyo Tila biglang natauhan naman si Ryan at doon lang niya napagtanto kung ano ang ginawa niya. Diyos ko! Sabay hawak sa ulo ni Ryan. Honey, sorry. Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? E TV natin yan, bakit mo binasag? Sorry. Sorry talaga. Honey, hindi ko talaga sinasadya. Nadisgrasya lang yung paggamit ko. Patawad na honey. Halos hindi alam ni Ryan ang kanyang gagawin. Ano bang pumasok sa isip niya para basagin ang TV nila na bagong bili pa lamang? Nagtampo sa kanya si Irene ng araw na iyon. Ginamit niya ang kaunting ipon para makabili ng bago kinabukasan. Kinagabihan ay sinuyo niyang muli ang babae para mawala ang galit nito at hindi naman matiis ni Irene ang lalaki kaya kinausap na rin niya sa wakas. Bakit mo ba kasi binasag yung TV natin, honey? May problema ka ba? Honey, trust me. Wala talaga akong problema. Aksidente lang yun. Promise, hindi ko talaga sinasadya. Nagkaayos din naman sila kinabukasan. Mag-isa sa bahay si Ryan ng tanghaling iyon dahil natagalan sa pamamalengke si Irene. Habang nagsasaing, ay muli na naman siyang natigilan. Parang may naramdaman siya sa paligid na hindi niya maipaliwanag. Hindi nagtagal, muli siya nakarinig ng bulong sa magkabilang tenga niya at ang sabi, Patayin mo ang alaga ninyo! Patayin mo ang alaga ninyo! Nilukuban ng hindi nakikitang elemento ang buong pagkatao ni Ryan. Ryan wala na naman siya sa tamang katinuan. Kumablot siya ng itak sa kusina at pinuntahan ng alaga nilang pusa sa kwarto. Agad itong lumapit sa kanya at umaasang may ibibigay siyang pagkain, subalit iba ang nangyari. Walang awang kinatay ni Ryan ang alaga. Sakto namang dumating si Irene at si Ryan ang una nitong hinanap hanggang sa natagpuan niya ito sa kwarto ngunit hindi niya inaasahan ang nakita roon. Napasigaw na lamang si Irene sa ngalan ng kanyang asawa at napatanong na naman kung ano ang ginawa niya sa alaga nila. Bigla namang nanumbalik sa dati si Ryan. Pati siya ay nasindak at nanlaki ang mga mata nang makita ang dugo sa kanyang mga kamay. Anong ginawa mo sa pusa? Bakit mo pinatay yung alaga natin? Bakit mo to ginawa, Ryan? Ano bang pumasok sa isip mo? Nabitiwan pa ni Irene ang mga pinamili sa sobrang pagkagulat. Hindi maiwasang maluha ni Ryan nang makita ang tinadtad na katawan ng alaga nila. Tuloy-tuloy niyang tanong sa sarili kung ano ang nagawa niya. Napilitang manghingi ng tulong ang dalawa sa isang albularyo Palihim silang bumiyahe sa probinsya at kinausap ang matandang albularyo na kakilala nila. Si Mang Aldo. Nitong mga huling araw po kasi, hindi ko maipaliwanag kung bakit nakakarinig ako ng mga bulong. Tapos yun po yung naguutos sa akin na gumawa ako ng kung ano-ano. Anong klaseng bulong ito, iho? Kilala mo ba ang tinig ng boses na ito? Hindi po eh. Medyo malalim kasi yung boses niya. Tapos parang nanggagaling sa kailaliman ng kuweba. Basta ang alam ko lang, sa tuwing bubulong siya ay nawawala ako sa sarili ko. Hindi ko na lang po namamalayan yung mga bagay na nagagawa ko. Tumayo ang albularyo at hinawakan siya sa ulo. Ilang sandali lang ay muli itong umupo at humarap sa kanya. May nakikita akong elemento na umaaligid sa iyo pero ayaw niyang magpakilala sa akin. Ikinukubli niya ang kanyang sarili. Nagkatinginan sina Ryan at Irene sa sinabi nito. Mga Aldo, ano pong ibig niyo sabihin? Matanong ko lang, kailan nagsimula ang mga bulong sa iyo? Ah... Uh, Plastic lang po. Mula nung lumipat kami sa bagong bahay namin sa Maynila. Anong bahay yon? Pinagawa niyo ba o binili? Binili po namin. Ibinenta lang yon sa amin sa murang halaga. Si Irene naman ang sumagot sapagkat siya naman ang nakipagtransaksyon sa dating nagmamay-ari ng bahay. May nabanggit ba ang dating may-ari tungkol sa kahit na anong history ng bahay? Tanong sa kanya ng matanda. Wala naman po Mang Aldo eh. Saka hindi rin po namin talaga na itanong yun dahil hindi naman namin inaasahang hahantong sa ganito. Sagot ni Irene habang buhat-buhat pa ang kanilang anak. Mainam kung babalikan ninyo yung may-ari. Tanungin niyo siya kung ano ang nakaraan ng bahay Maaring may nangyaring hindi maganda roon kaya ibinenta sa inyo at napakamura pa. Ano pong ibig niyo sabihin Mang Aldo? O, oh, may multo sa bahay namin? Mababakas sa mukha ni Ryan ang takot. Maaaring multo pero maaari din na mas matindi pa roon. Malalaman lang natin yung sagot kapag nakausap niyong muli ang dating may-ari ng bahay dahil hindi pwedeng wala siyang alam sa nangyayari doon. Hindi nagtagal ay nagwakas din ang usapan nila ng matandang albularyo. Nagmamadali silang umalis doon dahil baka makita pa sila ng mga kamag-anak lalo na ng mga magulang ni Rico na galit na galit sa kanila. Pagka uwi ng gabing iyon ay laman pa rin ang usapan ng dalawa ang tungkol sa dating may-ari ng bahay na nagbenta sa kanila. Wala naman kasi siyang sinabi na may kababalaghan nangyayari dito. Siya pa nga yung nagsabi na tahimik raw dito eh. Ani Irene. Nasaan na ba kasi siya ngayon? Hindi ko nga alam, Han. Hindi ko na kasi makontak itong number niya. Saka wala rin akong ideya kung saan siya nakatira na. So paano natin malalaman yung history ng bahay kung wala na siya? Ano kaya Han kung pabindisyonan na lang natin sa ganung paraan, alam ko naman maitataboy yung mga bad spirits na namumugad dito. Honey, hindi ganun kadali yun. Hindi mo basta-basta mapapaalis ang isang espiritu hanggat hindi mo nalalaman kung ano ang ginagawa niya rito at kung bakit hindi siya umaalis. Sige, kalma ka lang muna dyan at bukas na bukas din aasikasuhin ko kaagad na paghahanap sa kanya. Sa ngayon, mas mainam kung matulog na muna tayo dahil inaantok na rin ako. Doon nagwakas ang usapan nila. Si Ryan ay magdamag na gising ang diwa habang nakikiramdam sa paligid. Hindi siya makatulog ng gabing iyon. Kinabukasan nga ay namumugto ang mga mata niya sa puyat. Hindi agad siya nakabangon sa kama. Siya na lang muna ang nagbantay sa baby nila habang si Irene ay muling lumabas para mamalengke. Habang nilalaro ni Ryan ang kanilang anak, ay bigla siyang natigilan. Umihip ang mainit na hangin sa paligid at bumalot sa katawan niya. Kasunod na naman noon ay ang isang bulong mula sa hindi niya nakikitang nilalang. Patayin mo ang batang yan! Patayin mo ang batang yan! Walang laban si Ryan sa kapangyarihan ng hindi nagpapakitang nilalang. Muli na naman siyang nagpasakop, lalo ang kanyang buong pagkatao. Nagtungo siya sa kusina dala ang bata. Saglit niya itong inilapag sa lamesa at kumuha siya ng malaking kawa sa ilalim ng lababo. Nagpakulo siya ng mainit na tubig doon at nang umuusok na nga sa init ng tubig, walang ano-ano'y tinampot niya na parang laruan ng bata inilublob doon. Pag uwi ni Irene ay naramdaman niya sa katawan ang mainit na temperatura. Lalo pang tumindi ang kapit nito sa kanyang balat habang papalapit siya sa kusina. Pagdating niya roon, nakita niyang nakatunganga si Ryan sa malaking kawa na umuusok sa init. Doon pala nang gagaling ang temperaturang bumalot sa paligid ng kanilang bahay. Ganun na lamang ang pagkasindak ni Irene nang makita ang sarili nilang anak na nasa loob ng kumukulong tubig ng kawa. Hindi na ito gumagalaw at laptos na ang buong katawan. Agad na humagulgol si Irene at pinatay ang kalan. Sinabi pa niyang, Hayop ka! Ano tong ginawa mo sa anak natin? <laughs> Ryan! Hindi niya makuha roon ang bata dahil sobrang init ng tubig. Sa usok pa lang ay napapaso na siya. Bigla namang natauhan si Ryan at nagtanong pa kung anong nangyari. Ngunit sampal ang isinagot sa kanya ni Irene at itinuro ang kawa. Laking gulat ng lalaki ng masilayan ng walang buhay nilang anak at nakababad pa sa kumukulong kawa. Diyos ko po! Ano tong nagawa ko, Ryan? Ano na naman? Ano? May tinira ka ba? Bakit pati anak natin? Bakit mo ginawa to? Irene, maniwala ka. Yung bulong yung nag-utos sa akin ito. Kinontrol niya na naman ako. Kaya nagawa ko to. Ayoko nang marinig yung kagaguhan mo. Hindi kita mapapatakot sa ginawa mo. Pinatay mo yung anak natin. Pinatay mo! Galit na galit na wika ng babae at pagkatapos ay itinulak nito papalabas ng kusina si Ryan. Wala nang maibigay na paliwanag ang lalaki kahit na ano pang sabihin niya at hindi na niya maibabalik ang buhay ng kanilang anak. Pati siya ay napahagulgol na rin ng iyak at lumuhod sa harap ng babae. Humihingi ng kapatawaran kay Irene ngunit, <laughs> Hindi, hindi kita mapapatawad sa ginawa mo, walang hiya ka! Walang kapatawaran yung pagpatay mo sa anak natin. Huwag mo nagagawing dahilan yung mga espiritu nagpaparamdam sa'yo dahil hindi totoo yun. Nagdadrugs ka, Ryan. Nagdadrugs ka. Yun ang totoo. Ayop ka. Matapos kong iwan yung lahat sa'yo, mas masakit pa pala yung ibibigay mo sa akin. Hindi pa man tapos magsalita si Irene ay muling nakarinig ng bulong si Ryan at ang sabi, Patayin mo ang sarili mo. Patayin mo ang sarili mo. Biglang nagbago ang timpla ng mukha ni Ryan. Tumayo siya at kumuha ng kutsilyo sa kusina. Oh, ano na naman gagawin mo ngayon? Sigaw sa kanya ng babae. Ngunit lumundag sa gulat ang puso ni Irene nang makita kung paanong sinaksak ng lalaki ang sarili nitong dibdib gamit ang kutsilyo agad itong bumulagta sa sahig at namatay na dilat ang mata. Hindi makapaniwala si Irene. Muli siyang napahagulgol at ilang beses niyang isinagaw ang ngalan ng kanyang asawa. Pati yata siya ay masisiraan na rin ang bait sa mga nangyayari. Nasa kalagitnaan ng pagtangis si Irene nang biglang kumilos ang usok na inilalabas ng kumukulong tubig ng kawa at nagtungo sa tabi ni Ryan ang usok ay bumuo ng tila figura ng isang tao. Larawan ng pagkasindak si Irene nang makita kung paano naging tao ang usok na iyon at ito ay walang iba kundi si Rico. Nakalutang ito sa sahig habang nagbabaga ang mga mata sa kanya. Bakas pa nga sa liig nito ang lubid na ginamit niya nung siya ay magpatiwakal. Music Rico! ko. Wika ni Irene. Sabay ng pagtayo at sinubukang tumakbo papalayo. Ngunit hindi pa man siya nakakalapit sa pinto ay bigla nang lumitaw roon ang lumulutang na katawan ni Rico. Wala na siyang malalabasan. Nagbalik na lang siya sa kusina para maghanap ng ipanglalaban sa naghihiganting kaluluwa. Nakita niyang papalapit na sa kanya ang lumulutang na katawan ni Rico at habang papatagal ng papatagal ay mas pumapagsik ang kaanyuan nito at hanggang sa parang nagiging demonyo na ang muka. Wala nang nagawa si Irene kundi umatras ng umatras habang nanginginig ang buong katawan sa takot. Sa kakaatras niya ay tumama ang balat niya sa mainit na kawa. Dulot ng labis na pagdagulat ay natumba siya roon at bumuhos pa sa kanya ang kaninay kumukulong tubig pati na ang kanilang sanggol. Hindi kinaya ni Irene ang labis na init at sakit sa nagdidilim niyang diwa. na aninag pa niya si Rico na nakatingin sa kanya habang lumuluha. Punong-puno ng puot ang kaanyuan nito habang paulit-ulit na lumilipad sa kanyang pandinig ang mumunting bulong na Magsama-sama tayong lahat sa impyerno, impyerno. mga solid HDV positive. Ang susunod na mga kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa ating gabi ng laging playlist, Draven Black Exclusives. Now streaming. Ilang araw nang balisa si Diana. Nalalapit na kasi ang araw ng mga puso. Darating na naman ang kinamumuhian niyang lalaki na minsan nang nagpasaya sa kanya noon. Matagal na silang wala nito. Ngunit ngayon ay tila gustong makipagbalikan ng lalaki kahit ito'y maglilimang taon nang patay. Sandro ang pangalan nito. Kinitil nito ang sariling buhay pagkatapos niya itong hiwalayan. Hindi na kasi siya naging masaya noon sa takbo ng kanilang relasyon. Lagi silang hindi magkasundo at madalas pa mag-away kahit sa maliliit na mga bagay.